Ayan, alam nyo kasi, um, ha, hindi naman lahat ng ah, relationship na ay tumatagal, di ba? And uh, hindi naman lahat ng lalaki ay worth being uh, kasama, worth being with, kumbaga. Um, sometimes, uh, may nasasabi natin na enough is enough. Okay? Uh, kailangan mo lang talagang uh, tawagin yan na uh, we call it quits. Tapos na. Quits na lang tayo. Okay? And um, minsan, kailangan mo rin na sabihin na mas deserve mo talagang uh, magkaroon ng better. Okay? Uh, na magkaroon ka ng lakas ng loob na sabihin yun sa kanya. Okay? Hindi, hindi yun nakakahiya, okay, na mag-walk away ka or sabihin mo na uh, enough na, tama na to, this is not uh, right for me. Um, meron kang karapatan yan kasi uh, it's it's your life, 'di ba? Pumasok ka diyan and uh, in the first place, it was your decision na pumasok sa isang relationship. And also, syempre, pag uh, kapag ganyan na, you also have the right to choose and the right to decide when to say no and when to say enough is enough. Diba? Ayun, so uh, kailangan mo lang kasing uh, minsan, alam natin, kapag tayo pumasok sa relationship, kailangan natin ipag, uh, ipaglaban yan. Fight for for your love, okay? Um, fight for what is right, syempre. Hindi yung uh, just love and doing what is wrong. <laughs> you have to fight uh, for what is right then, syempre. Hindi yung ano, uh, papasok ka dyan ay uh, puro na pagkakamali ang ginagawa nyo uh, yung kasi ang makakapag-lead sa hindi magandang relationship kapag mga mali na ang ginagawa natin sa loob ng isang relationship. Okay? Um, yun, sabi ko nga, uh, fight for what is right, fight for your love. And uh, ang buhay natin kasi ganito yan. Para sa akin, ako'y uh, naniniwala na like ko itong sinasabi kahit noon pa man. Kung papasok kasi sa relationship, dapat uh, buo ka na. Okay? buo ka na, wag mo hanapin sa iba yung kabuuan mo. Kasi kapag ganyan hinanap mo yung kabuuan mo sa iba, talagang hindi ka masasatisfy. At darating ang panahon niyan ay uh, kapag na hindi mo han- nahanap sa kanya yung uh, ah, kabuang hinahanap mo, uh, maano ka? Madi-disappoint ka, then mawalan ka na ng gana, then malulungkot ka na, then ayun, mag, uh, nag, magnanag ka na, wala na. Hindi ka na ano happy. Kaya kasi may expectation kang uh, gustong mangyari doon sa relationship nyo na parang hinahanap mo doon sa isang tao. Kaya napaka-importante para sa akin na bago ka pumasok sa relationship, buo ka. Okay? Hindi yung kulang-kulang ka. Kasi kapag kulang-kulang ka, away yan lagi. Okay? And uh, syempre, halimbawa, pumasok ka sa isang relationship, uh, hinahanap mo sa kanya yung kabuuan mo, ikaw yung kulang, tapos yung hinahanapan mo naman ay kulang din. Parehas kayo kulang-kulang. <laughs> Sorry for the term, ha? Uh, lagi kayong mag-aaway. Lagi kayong mag-aaway. And uh, what if, halimbawa, ikaw yung kulang and uh, yung lalaki naman yung buo. Tapos lagi mong hinahanap sa kanya yung kabuuan mo, mauubos siya. Kapag naubos siya, siya naman yung magiging kulang-kulang at maiinis na siya sa iyo at ma- magagalit na siya sa iyo. Kumbaga naubusan na siya ma, ano ba yun tawag diyan parang uh, ano bang Tagalog niyan? Parang ma <laughs> hindi ko mahanap yung word na Tagalog. Basta parang mapuno na siya sa iyo kasi parang lahat na ang lahat na hinahanap mo sa kanya. Hanggat sa naubos na siya, 'di ba? Mas maganda yung parehas kayo buo. Okay? Kapag pumasok sa relationship, buo kayo parehas. Hindi kayo nag-aagawan. Instead, nag uh, nagbibigayan kayong dalawa. Nag-complement ah, uh, kayo sa bawat isa. Okay? So nakukuha nyo ba yung uh, ibig sabihin dito? So yun ang uh, para sa akin para hindi kayo magkaroon ng problema in the long run. Kumbaga habang tumatagal eh sa una lang maganda. Okay. Now, minsan naman um since uh, ito balik tayo sa sinasabi ko kanina. Um na-stuck tayo sa isang relationship na parang napaka-loser uh, yung boyfriend mo, di ba? Na-realize mo yan nung later part na eh at saka mo nasabi na parang, ay, ayoko na. Ayoko na. So yun, eh, balik tayo. Minsan kasi na-stuck tayo sa isang relationship na parang nasabi natin, napaka, napaka walang, napaka ewan naman itong ano, boyfriend ko. Napaka loser. Napaka walang kwenta. Okay? Yung una lang magaling. Yung una lang niya ako, uh, una lang talaga siya napaka okay para sa akin, sa amin. Yung naglaon, wala na. Yun. So, na stuck na tayo dito. Alam mo kung bakit? Kasi, nahulog ka na rin sa kanya. Okay? Naging blinded ka na. Sabi ko nga sa previous message or videos ko, kapag na-in love ka na sa boyfriend mo, uh, although na-feel mo na na hindi ka na masaya, pero nandun na kasi yung love mo eh. Parang nahihirapan ka nang mag-give up or i-give up yung tao kasi na mahal mo na rin siya. But ang problema niyan, the more na you stay in a relationship na hindi ka naman talaga masaya na at hindi naman siya nag-work na, the more na lalo kang uh, ah, madidepress, um, magkakaproblema kayong dalawa kasi lalo kayong mag-aaway kasi hindi na kaya happy. Okay? Ngayon, ang um, it is ano, parang beneficial na rin para sa bawat isa at sa puso mo na rin na mag-pull ka na, umalis ka na dyan. At uh, tanggalin mo na yung band-aid ano, ang solution mo. Yung parang uh, patching-patching kayong dalawa. Kasi mahal mo na eh. Ano, ipapatch-patch na lang kasi baka umayos pa eh. 'Di ba? Baka bukas ng pagising niya eh okay na siya. O baka magbago na rin siya. Mga ganun. Yung mga laging uh, ah, ini natin baka baka baka, 'di ba? Mga ganyan. Kasi umaasa tayo. Kasi marami nga dito na um, parang uh, sabi, uh, umihingi siya ng uh, advice. Pero alam naman niya yung dapat niyang gawin. Ayaw niyang gawin kasi ayaw niyang mangyari yung uh, alam niya yung dapat gawin. Do you know what I mean? Yung tipong uh, alam na niya dapat niyang bitawan na yung uh, boyfriend niya kasi ina-abuse na siya. Pero gusto pa rin niyang marinig galing halimbawa sa akin na sabihin ko yun sa kanya. Hindi yung hindi siya makapag-decide na unahan na niya yung sarili niya. Parang tipong, ah, ayaw, ako, ako na mismo magde-decide. Parang ganon. So, yun. Alam na natin, kapag tayo humihingi ng uh, um, advice sa iba, alam na natin ang sagot doon. Yun nga lang, ayaw natin gawin yung alam nating sagot. Na, gets niyo ba ako? Yeah, sabi ko nga, halimbawa yung una, nakita mo na na parang inconsistent na yung ang boyfriend mo, hindi na siya yung kagaya ng dati. 'Di ba? Mm. Um it's still okay naman na ang um, you still have to parang ayusin. Kasi halimbawa matagal na rin kayo and uh, sa tingin mo naman may pag-asa pa naman na ang uh, maging okay pa kayo, it's all right to fix. Okay? But kung paulit-ulit-ulit na lang, hanggat uh, parang fix, okay, then hindi naman okay sa next day, then fix again, then okay na naman, then uh, hindi naman okay. Parang sino bang magiging masaya sa ganyang klaseng uh, pagsasama, di ba? So it's better na to just say, we're okay, we're done, parang ganun. Okay? Hindi naman kasi lahat ng hindi naman tayo perfect, 'di ba? Walang perfect na tao. At uh, kailangan din naman nating bigyan ng chance ang isang tao na magbago. Okay? And lahat naman tayo nagkakamali. So lahat tayo nangangailangan ng chance from other people. Kasi when we commit the ah, mistakes, kailangan naman natin humingi ng sorry, then uh, ask for second chance. 'Di ba? Ngayon, kung yung boyfriend mo ay ganyan sa'yo, So it's okay na sa una, ayusin nyo yan kasi baka na nga naman maayos pa. Pero sabi ko nga, kung paulit-ulit, ay hindi na yan healthy sa inyo. Okay, okay naman po. Uh, good morning, DJ Ron. Okay, good. That's good. So, I think uh, we're okay. Now, so ito na. Paano malalaman kung need mo na talagang uh, need mo pang ipaglaban or need mo na talagang mag-walk away at uh, sabihin mo na tapos na. Okay? Yan ang question na marami sa atin na uh, yung nasa struggling uh, relationship ang gustong malaman ng sagot dyan. Okay? At kaya itong mga signs na to ay importante to para malaman nyo kung uh, makapag-decide kayo kung kailangan ba talagang mag-let go na or kailangan pang ayusin. Okay. Uh, itong mga signs na ayan. So good. I think I, I, I think uh, okay naman yung connection natin. So, nandito naman yung mga signs okay, para matulungan kayo at makatulong kayo makapag-decide sa sarili niyo uh, kung nasa sa sitwasyon kayong ganito. So, ready na ba kayo? Wait lang. Tingnan ko muna yung mga messages dito. Then let me know and if you're ready and if okay naman yung uh, signal natin. Wait lang ha. Okay, may babasahin lang ako dito. Then we start with number one. Okay. Yeah, okay naman daw. Okay, hello to you, uh, Sheka. All right. So, number one na tayo. Ayoko nang uh, patagalin pa yung content natin kasi baka maputol naman tayo. So, here's number one. Okay? Number one is kung uh, paano ba masabi na kailangan mo ng uh, i-break si boyfriend. Number one, ang boyfriend mo ay napaka-active pa rin niya sa mga social dating websites or applications. Kung makikita mo, nandun pa rin siya. Kumbaga, meron pa siyang mga accounts na nakikipag uh, uh, hanap pa siya, naghahanap pa siya ng mga kahit online dating, it's still uh, a sign of ano, parang nag-cheat na siya sa'yo. ah, siya, siya, siya, sa'yo. Ano yun? Nag-cheat na siya sa'yo. Okay. So, it's still a sign. Kaya, kapag ganun, parang what's the use? What's the reason kung bakit kailangan pa niyang magkaroon ng uh, application, ng dating application or nandun pa siya sa online dating uh, websites? Kung kayo na nga eh, magkasintahan na kayo, ano bang rason niya? Di ba? Para sa akin, it's not, uh, walang valid reason na ang isang lalaki uh, kapag ganun. Kapag meron na siyang relationship na pinapahalagahan, kailangan na talaga niyang mag-disconnect sa mga bagay-bagay na makakapag uh, uh, start ng away nyo, ng uh, selusan, ng uh, yung mga ganong bagay. Okay? Kung agree kayo sa number one, send some hearts and likes. Okay? Ayan, yan ang number one. Kaila, bakit nga? yung boyfriend mo ay napaka-active pa sa mga dating apps. Bakit nga ba? Di ba? Kung talagang seryoso siya sa relasyon niyo, anong rason? Di ba? Ngayon, kung meron, ka, meron pa siyang ganyan ng mga accounts, ibig sabihin niya na hindi ka niya tinitake seriously. Okay? Wala ka lang. Isa ka lang sa mga flavor of the month niya or flavors na gusto niyang tikman, kumbaga sa pagkain. So wala eh. Kasi it's either black or white, di ba? It's either chocolate or uh, vanilla, di ba? Gusto niya ng chocolate, chocolate lang. Di ba? Hindi yung uh, pupunta pa siya sa kabila, mag-vanilla pa siya. Diba? Ganun. Na, nakukuha niyo ba ako? Ayan. So, yun ang point ko dyan. Now, um, kapag ganun ang boyfriend mo, then uh, that's sign number one na para mapag-isip-isip ka ano kaya. Di ba? Kasi marami to. So kapag nakarami ka dito sa mga signs na to, ibig sabihin, kailangan mo talaga i-chuchu si boyfriend. Okay? Okay pa ba kaya? Okay, okay pa ba tayo? Nakita niyo pa ba yung uh, camera, yung video dito? Kasi parang uh, hindi maganda yung uh, nag-interrupt. <laughs> Bakit nga ba? Sabi dito sa Facebook kasi sa harapan ko ang interrupted yung ano natin, yung connection. Okay, very good pa daw. Okay, thank you so much. Okay, that's number one. Yung boyfriend mo ay napaka-active pa rin sa mga dating applications or dating websites. Number two, yung boyfriend mo ngayon. Isa pa sa mga reasons kaya, kaya kailangan mo na siyang i, uh, i-let go ay si boyfriend ay hindi ka tinitreat na parang priority niya sa buhay. Hmm, no kaya tang napaka-common ito, no? Kasi maraming mga nag-message sa akin dito na parang ano nangyari kay boyfriend? Bakit parang uh, nawawala na siya? Parang uh, nung una ay uh, napaka-consistent niya, marami siyang time sa akin. Wala naman nagbago sa work niya, wala naman nagbago sa scheduling niya. Pero bakit parang nagkulang? Parang uh, nabawasan na yung time naming dalawa. So that's number two, yung boyfriend mo ay uh, hindi ka na tinitreat na priority niya sa buhay niya. Although, eto kasi, kay wait lang. Sabihin ko lang muna sa inyo. Um, although, napaka-unreasonable naman sa'yo na isipin mo na parang uh, <laughs> ikaw na lang kasi ang pinaka-importanting, uh, ah, I mean, napaka-unreasonable sa kanya, hindi sa'yo. Na iniisip mo na ikaw na lang pinaka-importanting buhay sa buhay niya hindi naman ganoon. Kasi may mga may mga importante din naman kasi yung lalaking ah, dapat gawin. For example, yung lalaki ay uh, breadwinner at kailangan niya naman talagang mag-work for his family kasi in the first pra- uh, place before pa kayo nagkakilala ay yun na talaga ang uh, plano niya sa buhay na makapag makatulong sa mga parents niya, sa mga kapatid niya. Okay. So, huwag mong isipin na ikaw do, sa sa inyo lang, sa iyo lang uh, umiikot ang mundo niya. Okay? Huwag 'yon. Napaka-selfish naman 'yon. Kasi kung ikaw naman nasa situation niya, ikaw naman yung breadwinner, ikaw naman yung kailangan tumulong sa family mo, tapos yun ang iniisip niya sa iyo, 'di ba? Parang unfair naman yun sa iyo, 'di ba? So, huwag mong isipin 'yon. Okay? Although, syempre, kapag kasi pumasok kasi isang relationship para sa akin, meron kang sinasabing commitment. Okay? You are committed. Like, uh, you set aside a time, uh, schedule, uh, kung kailan kayo mag-usap, kung kailan kayo mag-set uh, ng uh, date. Alam ba, long distance relationship kayo, kailan kayo dapat nag-uusap ng uh, video calling, mga ganon. So, dapat sineset nyo ang tamang oras dyan. Hindi yung uh, bigla na lang nawawala. Kaya importante yung communication sa relationship. Okay? Ngayon, ha, sabi ko nga dito sa number two, masabi mo lang na hindi ka na tinitreat na isa sa mga priorities niya sa buhay. Hindi yung pinaka-top priority ha, isa sa mga priorities lang. Kasi do not expect someone na hindi mo pa naman asawa na ikaw ang magiging top priority niya. Okay? Hindi pa. But do not do that kasi hindi ka pa naman niya yung asawa. Kapag asawa mo na siya, pwede pa. Okay? But kung boyfriend-girlfriend pa lang kayo, you have no right to expect that from him. Okay? Um, yun, saka na yun. But today, ang point ko lang naman, you should be one of his priorities in life. Okay? Hindi na dapat nawawala yung oras nyo sa pag-uusap nyo kasi kapag nasa relationship kayo, kailangan nyo siyempre na ang um, pag-usapan yung mga plans nyo sa buhay, yung mga plans nyo sa hinaharap, okay. kung ano yung dapat yung gawin, ano ba yung mga um, plano nyo, ano ba yung mga dapat yung gawin para maging maganda ang relationship nyo, yung uh, kailangan nyo bang uh, uh, mag-ipon, kailangan nyo bang uh, mga ganun-ganun, mga mag-set aside kayo ng time para dyan. Kasi ano pang rason kung bakit hindi kayo mag-usap niyan, eh papunta kayo sa pag-aasawa eh. So dapat ngayon pa lang, pinag-uusapan nyo na yan. Okay? Sabi nga, sa lalaki, mm, I always say na, kung wala ka naman, I'm talking to the guys, kung wala ka naman plano na asawahin yung babae, huwag mo nang ligawan. Okay? Kasi yung babae, mag-expect yan sa'yo. Then, kapag nahulog na yung loob niya sa'yo, tapos ikaw naman ay wala ka naman palang planong uh, asawahin yung babaeng yan. Tapos niligawan mo, pina-fall mo pa. Di ba masasaktan lang siya? So, yun. Kaya para sa akin, kung pumasok ka sa relationship, kung talagang ready ka na and you see that person as your future uh, partner in life, okay? Hindi yung paano-ano lang, pa pa-try-try lang. Parang uh, free taste kumbaga. Wag. Hindi maganda 'yon. Ay, hindi ka magiging masaya dyan sa gagawin mo yan. Okay? Now, siyempre, sabi ko nga kapag nasa boyfriend-girlfriend na kayo, nagpaplano na kayo ng mga hinaharap nyo. Okay? Hindi yung, uh, ay, kung hindi kami, di wag. Ganun. Meron naman doon sa bahay, may bagong border doon. Ang ganda-ganda niya. Try ko naman siya next time. Hindi ganun yun. Okay, wag ganun. <laughs> ang pangit. E paano kaya kung halimbawa, yung babae naman ang gawin niya sa'yo? Di ba? Hindi ibig sabihin na I'm always uh, uh, parang uh, ito kasi ang Hugot Radio more on uh, ano, mga nanonood dito mga babae. So lagi kong sabi nga sa isang comment, bakit lagi na lang babae ang ano? <laughs> ang ang lagi yung uh, okay dito, laging uh, tinutulungan or what, parang ganun. Um, marami namang babae mga loko-loko ah. Eh, well, totoo nga naman. Pero sa ngayon dito, kasi sa lalaki, majority kasi talaga sa lalaki, sila yung kung i-compare mo ha, although may mga babaeng loko-loko, mas maraming lalaking loko-loko pagdating sa relationship. Kaya mga guys, huwag kayo magalit sa akin kasi isa ako sa dating loko-loko noon. Okay? Kaya <laughs> malakas ang loob kong sabihin yan sa inyo. Okay, so ngayon, ito, ang um, wag na kayong pumasok sa relationship, okay? Guys, kung hindi mo naman planong asawahin ang babaeng yan, wag na kayong pa-fall. Sa babae naman, ganito. Um, huwag niyong tanggapin ng lalaki kapag hindi niyo nakikita sa kanya ang uh, sincerity na ikaw ang talagang uh, plano niyang pakisamahan sa buong buhay niya. Okay? Yung mga signs ko in the past, yung mga videos ko in the past, na kung ano mga signs kung ang isang lalaki ay seryoso sa'yo, panoorin niyo yon. Kung wala yung mga signs na yon sa boyfriend mo ngayon, mag-isip-isip ka na. Huwag mo nang sayangin ng oras. Okay? October na yun, patapos na yung taon, huwag mo nang hayaan pang pumasok ang bagong taon na nandiyan ka pa sa napaka-miserable na ang um, boyfriend mo or uh, relationship niyo. Okay? So it's better to walk away na lang kung ganun lang naman ang ginagawa niya. So number two, yung boyfriend mo ay hindi ka na tinitreat na priority sa buhay niya. Hindi top priority ha, but one of his priorities. Number three, okay pa ba kayo dito? Are we still good? Okay, we're good. Okay, number three. Ang boyfriend mo daw ay uh, hindi naggumagawa ng effort para ma-feel mo na special ka sa buhay niya. Ha? Before, noon eh. Nung naniligaw pa lang sa iyo, eh, lahat na lang yata eh. Kahit uh, gusto pati yung uh, uh, bituin eh, gustong sungkitin para sa iyo eh. <laughs> Sabi ko ng isang pastor eh, kalokohan yan hindi mo masusungkit ang mga bituin na yan. Kapag ang lalaki ay sinasabi mga ganyan, mga paano lang yan, pampaganda lang yan sa pandinig nyo. Kasi alam ng mga lalaking manloloko na ang mga babae, in general, more on what they hear. Okay? At kapag sinabi ng lalaki na ito ang gustong marinig ng babae, ang lalaking manloloko, alam niya kung paano magpa-fall ng babae. Alam niya kung ano ang dapat sabihin sa babae para ma-fall yung babae sa kanya at para makuha niya yung babae. Ay, na-master ko yan. And uh, hindi ako, ano yan, hindi ako, uh, hindi ako proud dyan. Pero sinasabi ko to kasi para ito sa mga babae. Kaya mag-ingat kayo sa mga sinasabi ng lalaki. Ha? O kayo basta-basta maniniwala na, alam mo, ganyan, ikaw lang talaga ang mahal ko. Wala akong ibang uh, nakikita, ikaw, alam mo, ikaw ang nagpapasaya sa akin eh. Kapag nakikita kita, parang gusto ko lagi na lang ikaw ang kasama ko. <laughs> Maganda yon Magandang pakinggan, magandang sa, sa katainga, maganda sa pakiramdam. Pero obserbahan mo pa rin ang lalaki. Kasi kung sinasabi niya yon pero ginagawa pa rin niya yung mga bagay na hindi na dapat niya gawin, okay? Eh hindi siya, hindi siya totoo sa iyo binibilog lang niya ang ulo mo. Okay? Yan. So, sa number three tayo, hindi ka na niya, uh, hindi mo na ma-feel sa kanya na ikaw ay parang special na. He doesn't uh, make an effort uh, na ma-feel mo na special ka pa rin sa kanya. Para sa'yo, um, parang uh, nung una kasi, siyempre, <laughs> ang cute-cute ng pakiramdam. Ang ganda. So parang siya na ang buhay mo. Siya na lahat. Parang wala ka ng ibang makitang lalaki na katulad niya. Kaya na-fall ka na kagad. Siya na ang pinaka-the best. Ang gwapo niya, ang macho niya, napakaginoo. Man ganoon, lahat na lang. Nasa kanya na ang lahat. Di ba? Pati ang puso mo. <laughs> ganun. Naubos na eh. Kaso, yun nga, ang um, kailangan mo pa rin talagang bantayan. Kaya sabi ko, like kong sinasabi na wag mong ibigay lahat-lahat. Okay? Bantayan mo ang puso mo. Hindi lahat ng narinig mo ay tama. Hindi lahat ng nakikita mo ay uh, yung totoo kailangan mo bantayan yan. Kasi ang puso natin ay mapaglin lang yan. Okay? Kaya nga, sabi nga sa Bible, guard your heart. Kasi kung ano ang nararamdaman ng puso, doon patutungo ang buhay natin. And not all the time ang puso natin, most of the time pala, ang puso natin ay mali. Okay? So, kapag wala tayong guidance uh, kay God, lagi tayong magkakamali sa buhay natin. So, bantayan nyo yan. Okay, so yun ang number three um, hindi mo na siya ma-feel. Hindi na siya yung consistent. Uh, you constantly, uh, dati, uh, lagi kayong pinaparamdam na ikaw ang special sa kanya. Pero ngayon, iba na. Ibang-iba na. Parang nasasabi mo lang na boyfriend mo siya pero hindi na. Sa totoo, hindi na. Okay? Kasi ang totoong boyfriend, totoong magkasintahan, hindi siya dapat uh, mawala. Hindi siya dapat mag-disconnect. Dapat consistent siya. Consistency yan. Parang parang ano lang, YouTube. Okay, halimbawa, for example lang, ako, nag-YouTube. Kung hindi ako consistent sa YouTube, yung mga nag-follow sa akin at mga nag-subscribe sa akin, mag-unsubscribe na yon Kasi ano nangyayari? Bakit? Wala na. Hindi na nagpo-post si Ron. Uh, hindi na consistent. Uh, magka, w- withdraw na sila. Mawawala na sila ng gana. Kasi ah, wala na. Hindi na eh. Hindi na siya seryoso. Parang ganun din yun sa relationship. Kaya dapat maging consistent tayo, lalo na yung lalaki. Pati din ito yung babae. But ito kasi, uh, we're talking about the boyfriends. Okay? Kaya kayong mga babae, ito ang mga babantayan nyo. So nakatatlo na tayo ha. Yung mga kaka-join lang dito, ang um, uh, i-recap muna yung, pangat- uh, yung tatlo. Number one, yung boyfriend mo ay, ay active pa rin sa mga dating sites. Makita mo yan sa mga sa, sa, sa cellphone niya. Mm, nakita mo yan minsan na uh, may ma-mention siya mga bagay-bagay na galing sa isang website, mga ganun. Alam mo, malalaman mo na active pa rin siya doon. And uh, number two, hindi ka tinitreat na priority na sa buhay niya. Okay? And number three ay hindi ka na niya ma-feel. Hindi mo na ma-feel na ikaw ay special sa kanya. Sa, sa, sa tatlong yon, nakailan na ba kayo? Ah, nakailan na po kayo? Okay, so continue tayo. Number four ang boyfriend mo ay walang direksyon o plano sa kanyang buhay. Isa to sa pinaka-importanting signs na kailangan mo nang bumitaw sa isang relationship kapag ang boyfriend mo ay uh, wala man lang uh, wala kang nakikitang direksyon o patutunguhan ng kanyang buhay kasi uh, tinan mo ha pumasok ka sa isang relationship parehas na kayo mature okay Now, ang reason, ang number one reason kung bakit ka pumasok sa relationship kasi gusto mo magkaroon ng asawa in the future. Di ba? And itong person na to, dapat, um, number one, mature na siya. Meron siyang plano sa buhay. Ano bang plano niya? Kung ikaw ang naging asawa niya, ano ba ang plano niya? Ano bang gagawin niya? Ano bang nakikita niyang vision? Ano ang mission niya? Mga ganun. 'Di ba? Kung papasok ka diyan pero siya mismo parang wala siyang ibang alam kundi makipag landian lang sa'yo. Masabi lang niya na may boyfriend, ay na may girlfriend siya. Masabi lang niya na ikaw ang, na siya ang boyfriend mo. Tapos, uh, ang masama pa nga dyan ay uh, pumasok lang siya sa relationship kasi para may makalabit siya kawawa naman kayo ladies. Huwag naman, huwag niyong hayaan ng ganyan. Kasi kung ang boyfriend mo ay uh, hindi mature enough para makita kung ano talaga ang uh, dapat niyang gawin sa buhay niya, he's not uh, no, being uh, the right person para sa iyo. Ha? Hindi siya dapat pumasok sa relationship kung siya mismo ay walang plano sa inyo at wala talaga siyang plano sa buhay niya. Di ba? Imagine ha, magugusto ka ba kung ikaw babae na pakasamahan ng isang lalaking walang direksyon sa buhay? Aasawahin mo yan? Nako, makakalbo ka okay lang sa aming mga lalaki, bumabagay ang pagkakalbo. Kayo mga babae, hindi kayo babagay niyan. <laughs> Di ba? Wag. Wag na kayo. Kaya dapat titignan niyo sa lalaki ay, sa lalaking boyfriend niyo na makita nyo na kung ano siya, um, meron talaga siyang uh, will na maging uh, maganda ang buhay niya, na may pangarap siya sa buhay niya, may gusto kong magkaroon ng business kasi pag nag-asawa na tayo, meron tayo ganyan, mga ganyan ang mga salita niya. Pero ano ha, babantayin niyo pa rin yan ha, kasi may mga lalaki na magaling magsalita, pero wala naman sa gawa. Di ba? Hanggang salita lang. Kaya babantayin niyo. Kaya dapat, kung anong sinasabi niya, ganoon din ang ginagawa niya. Okay? Sasabihin niya na may plano siya, gusto niya mag-business. Pero tingnan mo, gumigising siya tanghali na. Minsan, gigising lang siya kakain. Pagkakain niya, magdodota. Tapos, iti-text ka. Uh, gabi na. Uh, saan tayo? Alams na. O, oh, di ba? Kung ano naman gusto niyang gawin. After that, nung nakuha na yung gusto niya sa'yo, goodbye, back to Dota. Okay? Tapos aantok yan naman, matutulog umaga na. Mga ganun, walang kwentang lalaki yan. Bumitaw ka na dyan kasi kawawa ka naman. Alam ko, mahal mo na siya. Wala naman masama mahalin mo isang tao. Pero tignan mo naman, sarili mo. Magiging okay ka ba sa kanya kapag pinakasamahan mo siya? Yung mahal mong taong kagaya niyan? Huwag na. Okay? Maawa ka naman sa mga magulang mo na nagpalaki sa iyo na nangarap na rin para sa iyo na magkaroon ka ng magandang buhay. Okay? Huwag mong sirain yan dahil lang sa isang lalaki na manamahal mo pero walang kwenta. Okay? Eh, yung lalaki nga eh, dati nang walang kwenta, baka wala pa siyang uh, respeto sa mga magulang mo, ang pangit nun. So anyway, ito ang number four. Yung boyfriend mo ay walang direksyon at walang plano sa iyong buhay. Hi sino sa inyo may ganyang boyfriend? Naku, huwag naman sana. Pero kung mayroon kang ganyang boyfriend, sige na po. <laughs> kung pwede, sana makapag-isip-isip ka na this day. Okay? Okay, now that's number four. Number five. Eto naman, number five. Since number four, wala na nga siyang plano sa buhay niya. Wala na siyang direksyon sa buhay. Eto number five, napaka-reckless niya sa, sa pera wala siyang pakundangan sa paggasto sa pera niya. Okay? Sabihin natin pera naman ngayon. Sabihin natin nagka, nagkatrabaho siya. Oo, oh, may karapatan siya sa pera niya. Pero hindi ibig sabihin na gasta lang siya ng gasta. Di ba? Ng mga walang kwentang bagay. Kailangan niyang, number one, may ipon. Kasi siya ang maging provider sa inyo. Di ba? Tingnan mo. Naasawahin mo ang isang lalaking wala man lang ipon. Although may trabaho siya, pero kailangan niyang may ipon. Paano dumating yung bagyo sa buhay nyo, kailangan nyo ng bigla ang gasto. Saan siya kukuha? Mangungutang. Pangit yun. Kaya dapat, ang lalaki, bago pa pumasok dyan, siya kasi ang magiging provider. Di ba? So, dapat siya ang haligi. Di ba? Ikaw baba, ikaw yung ilaw. Pero yung lalaki, dapat very strong, very ano talaga siya. Meron siyang, uh, meron siyang sinasabing life uh, savings. Okay? Now, kung wala lang siya life savings, magastos pa siya, ay walang kwenta yan. Huwag ka na dyan. Okay? And uh, ito naman, sabi natin may life savings naman siya, pero magasto pa rin siya. Para sa akin, wag pa rin. Kasi ang pera na uubos eh. Sabi natin meron siyang milyong-milyong life savings. Pero ang gasto niya, kung anong binibili niya, kung anong pinagkakastahan niya na hindi naman importante, hindi naman needs, wag pa rin huwag ka pa rin sa lalaking yan kasi darating ang panahon, mauubos din ang perang yan. At uh, kawawa ka naman. Magkakaproblema lang kayo. So ano dapat ang lalaki? Number one, lalaking may uh, alam sa pera. Kung paano niya ito pangalagaan. Okay? Hindi naman yung kuripot, di ba? Hindi naman sobrang kanya, yung boxer. Alam niya kung kailan gagastahin yung pera pero lagi niyang inuuna ang pagiging ano niya, um, ang uh, masinop. Okay? Ayan ang term dyan eh. Uh, yung uh, marunong siya mag-save for the rainy days, kumbaga. Hindi niya yung ubos-ubos biyaya, bukas tunganga. Kasi alam niya, ay, eh, bukas meron pera naman ako eh. May darating naman ang pera. Eh, paano? Paano kung hindi na? 'di ba? Paano kung nagkasakit na siya, 'di ba? Ganon. 'Yan ang dapat yung titingnan. So, dapat ang lalaki marunong mag-handle ng pera kasi siya magiging haligi ng tahanan niya. Siya maging provider niyo. So ang boyfriend mo ay napaka-reckless sa pera, huwag ka na dyan. Kahit mahal mo pa yan, huwag ka na dyan. Marami pang better person, better guys uh, para dyan or para sa inyo. Okay? So that's number five. Number six. <laughs> May mga natatawa dito eh. Kamusta? May mga natatamaan ba? Ayan. Number six tayo. Ang boyfriend mo ay nagre-refuse na na mag-commit sa iyo. Okay? Yung tipong uh, sabihin niya, I'm committed sa iyo. Uh, ah, this is my plan. Ito ang gusto ko. Ikaw ang gusto ko mapangasawa. Ikaw ang gusto ko makasama sa buong buhay ko. I'm committed. Gagawang, gagawa ako ng paraan. Magtatrabaho ako para sa atin. Para pag nagkaroon tayo ng, pag nagkaasawa na tayo, yung anak natin ay uh, mapabuti ang pag, uh, pagpapalaki natin. Mga ganun. Commitment committed. Ibig sabihin, nagpa-promise siya. Hindi lang promise, kundi ginagawa niya at pinapakita niya talaga sa iyo. Pinaparamdam niya sa iyo na siya talaga ay committed at seryoso sa mga sinasabi niya. Hindi yung puro ngaw-ngaw lang. Okay? Wala naman sa gawa. Okay? So yan. Number six yan. Um, so, kumusta ang boyfriend mo? Sa naka-anim na tayo. Kumusta ba siya dito sa mga ano na to? Marami pa tayo mga sa i-share dito, okay? So, dinidate mo ba yung lalaking kagaya nito? Ha? Ngayon, kung oo, kailangan mo na talaga mag-isip. And uh, hindi ito parang uh, aksidente na na sinasabi ko ito sa inyo. Okay? It's I do believe na it's uh, God's way na ngayon pa lang sinasabi ni God sa iyo na, oh, narinig mo na, I am speaking through this guy. Yun na ako. And uh, na kailangan nyo talagang isink in sa isip nyo, sa buhay nyo, sa system nyo na eto na talaga. Tama. Tama. Kailangan talaga talang gawin to. Kasi ito talaga yung dapat gawin ko. Ayun. So, yun. And uh, kailangan natin mag-isip-isip. Alright? Number seven. Number seven. Ayoko naman, hindi tayo magtatagal kasi sayang naman kung maputol tayo. Maganda tong content natin. Number seven. Ay, may nagtatanong. Uh, hello, DJ Ron. Anong topic today? Okay, ang topic natin today, wait lang, ay ang boyfriend mo. May boyfriend ka na ba? Ang topic natin today ay mga signs na dapat mo nang i-break si boyfriend. Sa So, makaka-join lang ngayon. Uh, sige, bigyan ko kayo ng uh, time. I-recap ko madali. Naka-anim pa lang tayo, ha? Kaka-join lang ngayon. This is for you. Number one, boy mo ay active pa rin sa mga dating apps or websites. Number two, ang boyfriend mo ay hindi ka na pinaprioritize sa kanyang buhay. Number three, ang boyfriend mo ay hindi ka na pinaparamdam sa iyo na ikaw ay special. Number four, ang boyfriend mo ay walang direksyon at walang plano sa buhay. Number five, boyfriend mo ay napaka-gastador. Reckless pagdating sa pera. Walang pakundangan sa paggastos. And number six, boyfriend mo hindi makapag-commit sa'yo. Wala siyang plano sa inyong dalawa. Okay? So yun, para yun sa mga ka-join lang. Mga signs na dapat mo nang bitawan or i-break si boyfriend. Okay? So sige. Um, nasa na tayo? Number seven. Number seven, di ba nga may kasabihan na time is gold. Gold. Importante ang oras natin Now, pagdating dito, si boyfriend mo, hindi niya binavalue ang oras mo. Wala siyang pakialam sa oras mo. Okay? Time is very important. And uh, sabi nga, it should only be ano, parang uh, spent sa mga mga bagay na importante lang. Okay? And uh, kung ang boyfriend mo ay uh, hindi niya binavalue ang oras mo, ang ibig sabihin lang niya na hindi kanya binavalue bilang tao. Kapag ang isang tao ay laging late sa isang appointment, ibig sabihin wala siyang respeto sa taong naghihintay sa kanya. Ganon din naman yon sa relationship. Kapag wala siyang pakialam sa, sa value ng oras mo, ibig sabihin yung uh, value mo bilang tao ay wala din kwenta sa kanya. Okay? Ang iniisip lang niya na it's okay to waste your time kasi you don't matter to him. Wala wala wala wala kang silbi sa kanya. Wala kang um, value sa kanya. Kaya yon isa yan sa mga signs na ang boyfriend mo ay walang kwenta. <laughs> Okay? Oh, by the way, speaking of walang kwenta ang boyfriend, meron pa akong uh, video about that. Uh, punta kayo ng YouTube. Um, meron ako ditong uh, video na, asa na ba yon? Signs na may wala kang kwentang boyfriend. Hanapin niyo yon. Okay? At ang dami na nating content dito. Sa totoo lang, mga kung mapanood nyo lang yung mga videos ko, ay imposible na hindi ka ma matauhan sa mga makikita nyo. Okay? Kailangan mo pumunta ng YouTube. On your free time, you can watch that. Okay? Madami na tayo. So, basahin ko yung mga titles niya. Halimbawa, iba't ibang uri ng panloloko. Okay? Mga babaeng... Uh, oh, by the way, yung mga one-sided love affair. Yung ikaw lang ang uh, nagmamahal sa lalaki. Mga signs na hindi na siya in love sa iyo, di ba? Mga signs o senyales na itinuturing kang girlfriend ng boyfriend mo. Or mga signs naman na ginagamit ka lang ng boyfriend mo. Mga ganun. Kapag mapanood niyo 'yon, nako, I'm <laughs> I'll be so happy na uh, ano, ma, ma, ma ano kayo, mag, ano term dyan, mamumulat kayo sa katotohanan. Okay, number seven yun ah. Uh, he doesn't value your time. Number eight, ang boyfriend mo naman ay, eto na, napaka-common ito sa atin, uh, especially dito sa Hugot Radio. Your boyfriend always cheats on you. Lagi siya nag-cheat sa'yo. Okay? Yung uh, magsasorry sa'yo, I'm sorry. Um, na sabi nga sa isang kanta, you're only sorry because uh, you, you've been, ano ba tawag dyan? You got caught. Parang ganon ang um, sorry lang siya dahil na na na, na ano mo siya na ano ba yung Tagalog niya? Nahihirapan ako magano sa Tagalog. Na, nakot mo siya. <laughs> Hirap ng Tagalog. Parang hindi mo ako Amerikano. Uh, na, kumbaga na, na booking mo na siya. Okay, so kaya siya nagsasorry sa'yo. Pero kung hindi mo siya na-booking, hindi siya magsasorry sa'yo. Kaya ganun. So ang boyfriend mo ay lagi pa rin nag-cheat sa'yo. Okay? Kapag ganyan, Di ba? Wala na. Kailangan mo na talagang bumitaw kasi number one, hindi na talaga siya committed sa'yo. Hindi niya binavalyo ang pagkatao mo kasi kaya nag-cheat siya sa'yo eh. Kasi kung talagang mahal ka niya, hindi siya mag-cheat in the first place. Kasi, wow, naalala ko nga ganito. Eh, siguro na-share ko na to before. Pero sa mga baguhan ngayon, di, di pa to narinig. Uh, may instance noon na may girlfriend ako, nasa ano ako noon eh, nasa radio ako nito. <laughs> Maybe she's watching today. <laughs> Sorry. Pero ano, kailangan ko lang talang i-ano, i, uh, ang, i-share. Pero wala namang ginawang masama sa kanya. Ito lang kasi, may girlfriend ako noon, nasa radio ako, kabataan ko, hindi naman sa pagmamayabang, talagang, ewan ko ba, kung bakit ganon, talagang lumalapit talaga. Then, uh, nandito na siya, gabi na, nagprogram ako, alas 12 ng gabi, di pa umuwi. Sabi ko, saan ka uuwi? Saan ka matutulog? Sabi niya sa akin, sasama ako sa iyo. Sabi ko, saan? Saan ka, sa, saan sasama? Boarding house mo. Sabi ko, hindi pwede dun. Tsaka ano, may girlfriend na ako. Tsaka hindi pwede, ayoko. Kasi, hindi, sabi ko nga, hindi yan tama, di ba? Ayoko nga. Ayaw, mapilit. Ang ginawa ko ganito since ayaw ko magkasala sa girlfriend ko, kinuha ko siya ng room. Pumunta kami ng isang uh, uh, motel not to be with her. Ano? <laughs> pero yun ang akala niya. Pumunta kami doon, pero ang plano ko ay ikuha ko siya ng matutulugan, then uwi na ako. So, pero ang uh, akala niya kasi, sasamahan ko siya doon, which is hindi naman talaga yung plano ko. So, pagdating doon, Then pumasok namin sa room, sabi ko dito ka na matulog. Okay? Uh, uuwi na ako kasi meron pa akong work tomorrow. Eh ano na yun, mga 1 o'clock na in the morning. Eh ayoko naman yung wala siyang matulugan. Alangan naman na isama ko pa siya, di ba? Ayun nga, ayun ang ay- ayoko mangyari. So hinanap ko siya ng place para doon siya matulog. Ano bang ginawa? <laughs> para hindi lang ako makaalis. Sabay naghubad. Pambira, naalala ko talaga ang um, ayun, talagang in- inalis niya talaga yung uh, pinakita niya yung kaluluwa niya sa akin. Sabi ko, yun na. Sabi nga sa Bible, uh, sa ginawa ni uh, Joseph pa yun, sa isang character sa Bible na isang gustong-gusto, yes, Joseph. Uh, gustong-gusto siya ng asawa ng uh, isang leader na pinagbigyan siya ng uh, um, tiwala. Pero yung babae, gustong-gusto siya. Iyon, gusto siyang i-seduce uh, ng babae. Anong ginawa ni ng lalaki, ni Joseph? tumakbo siya. Okay? Iniwanan yung babae. So, yun ang ginawa ko doon. Pero alam mo, I'm telling you, that time, hindi pa ako nun Christian, hindi pa ako nun, wala pa talaga akong uh, relationship kay God. I'm telling you, super hard. Super hard kasi ano, um, nandun na eh. Nandun na sa harap mo eh. Just one kalabit and we're done, di ba? Pero thank God, I thank God talaga na binigyan niya ako ng strength na um, to say no and to uh, to, fla, to flee, kumbaga. Sabi nga sa Bible kasi, um, hindi ka naman bibigyan ni God ng isang temptation na hindi mo makakaya. Okay, so that's why I do believe in that. Na that time, although it was hard for me to uh, to say, parang no kasi, oh wow, wow nandiyan na siya eh. May, oh, sorry. Andiyan na lalaki, babae, pinakitang kaluluwa sa iyo, normal people, I mean normal guys would actually grab the opportunity. And that time, I was not, ano, hindi pa talaga ako very uh, serious sa aking ano, paniniwala na I should be a better person. Uh, hindi eh. Pero yun nga, ang ganda kasi binigyan ako ni God ng chance na tumakbo. Okay? So, sa madaling sabi, uh, nandiyan na sa harap ko. Although yung, uh, yung yung body ko is uh, going toward to, to sa taong yon pero I still had the chance to to fly well bigla ko parang biglang bumuho sa akin sabi ko ah sige na dito ka na oh, gotta go diba nila ko na yung pintuan bumaba na ako doon sa lobby alaba sumunod pa then wala na di ko na siya nilingon then the following day pumunta doon sa station okay galit na galit sa akin no um, galit na galit na parang gusto akong sakalin. Eh, wala naman akong magagawa kasi talagang to me, uh, yun ang pinakatamang gawin. Okay, kasi meron akong girlfriend, mahal ko yung girlfriend ko, ayoko magkasala sa girlfriend ko, at syempre, ayoko magkasala kay God. <laughs> Although may temptation, pero yun nga, kinaya ko. Kaya nga sa, sa atin ngayon, right now, uh, don't believe na if you are being tempted, don't ever believe the devil na you cannot say no to him. Okay? You, you, you still have the ano the strength. Kasi sabi nga dito, when you resist the devil, the devil will free, flee from you. But um, mayroon kasing technique diyan. Ang kapag uh, nag-resist ka kay devil, si devil ang galing kasi niyan eh, ang lakas niyan eh. But uh, kung nag-resist ka lang without uh, the help of uh, God, you will never find the courage to say no. Okay? Kasi sabi dito sa James 4 verse 7, uh, first submit yourselves then to God. Resist the devil and the, and the devil will flee from you. So ibig sabihin, first, for you to be able to resist the devil, you have to first submit yourself to God. Okay? Kapag hindi mo ginawa yung uh, isubmit mo sa Kanya, ang sarili mo, then you resist the devil. You can never do it. Okay? Kaya importante, first, submit yourself to God, then resist the devil, then the devil will flee from you. Okay, so yan ang lagi nating iisipin. Kaya sa mga desisyon natin sa buhay, ang uh, kapag natitempt tayong gawin ng isang bagay na mali, ang uh, kailangan mo munang i-submit mo sarili mo. Lord, ito, natitempt akong gawin to. Um, uh, bigyan mo ako ng lakas. Okay. Um, ano, i-guide mo ako. And tutulungan ka naman niya. Yeah. Okay? So yun, so medyo na lalayo lang tayo. Pero ang point ko lang dito kasi, kapag ang boyfriend ay nag-cheat sa'yo, hindi talaga siya seryoso sa'yo. Di ba? Kasi, yun know, oh. ako, I was so serious sa uh, ex-girlfriend ko, ex and first girlfriend ko. Kaya hindi ko ginawa yon. Although I was uh, being tempted, pero ginawa ko pa rin ng best ko para hindi ko uh, magkasala doon sa girlfriend ko. Kaya yon kapag ang boyfriend mo ay uh, nag-cheat pa rin sa siya ngayon, hindi siya seryoso sa'yo at hindi kanya love. Hindi kanya totoong love niya. Okay, that's number eight. Your boyfriend always cheats on you. Number nine na tayo. And uh, uh, malapit na tayo para hindi na tayo masyadong mahaba. Kasi baka maputol tayo. Ito, number nine. Ang boyfriend mo ay napaka-possessive. Sino ba sa inyo ang may boyfriend na possessive dito? Okay? Yung tipong bagang uh, lahat na lang ay uh, pagmamayari niya, including yourself. Hindi ka. You're not parang an object of a person to own. Parang hindi ka niya pagmamayari. Nobody owns you. Okay? And um, nobody, meaning uh, people, uh, a person, nobody owns you. Okay? In fact, hindi ka pa naman niya asawa eh. Di ba? Wala siyang tarapatang maging possessive sa'yo. Okay? You're not uh, anyone's property. So, uh, kung ang boyfriend mo ay uh, napaka He treats you like uh, he is, uh, he treats you na parang you're his own. Huwag ka na dyan. Okay? Um, kailangan mong i-reconsider ang uh, samahan nyo. Kasi kung ngayon pa lang na mag-boyfriend, girlfriend pa lang kayo, napaka-possessive na niya sa'yo. Ano pa kaya kapag asawa mo na siya? Baka ila ka na sa, sa bahay niyo o kaya ila ka sa sa kwarto o ipasok ka sa sa cabinet, hindi ka palabasin. Meron ganyan ah merong uh, may may isang celebrity na hindi ko napapangalanan na yun ang ginagawa sa kanya ng uh, dati niyang asawang foreigner. Okay? Uh, nilalak siya sa kwarto o minsan sa pagtataway pa nila ay nilalak siya sa loob ng cabinet. Yeah, because the guy was so possessive. Uh, masyadong uh, siloso. Eh, kasi itong babaeng to, syempre celebrity, maganda. Marami nakakilala. Di ba? Marami nakakagusto eh itong lalaki napaka-power tripper. Uh, feeling niya, ang ah, pagmamay- pagmama- pagmamayari na niya yung babae, which is very wrong. Kaya kung ang boyfriend mo ay ganyan sa iyo sa mga bagay-bagay na maliliit, na parang uh, lahat na lang dapat ay uh, malaman niya at ipagpaalam mo sa kanya na ito dapat ang gawin mo kasi yung decision niya ang dapat masunod, wag ka dyan. Kasi dapat sa isang relationship, nag-uusap kayo. Okay? Hindi yung siya, siya, siya na lang all the time. Okay? At hindi rin naman na ikaw, ikaw, ikaw na lang all the time. Kailangan kayong balance. Okay? Nakuha niyo ba ako? Siyon. So, ang boyfriend mo ay napaka-possessive. Number 10. Ay, nako. Mukha yatang ito na ang ah, ano natin. Ang pinaka the best. <laughs> Kasi um, sa ngayon eh, parang uh, nagiging common na to eh And uh, let me just uh, say na ito na yung last natin para hindi na masyado mahaba. Itong number 10 natin, ang boyfriend mo ay uh, meron siyang isang addiction sa buhay niya. Ang addiction kasi ay uh, napaka hindi to dapat na kinitake na lightly lang eh. Parang, ah, addict siya. Okay lang. Iparehab. <laughs> no, hindi ganun. Kasi ang isang addict, sabi nga ni uh, President Duterte, ang addict ay eh, isang addict na yan Lalo kapag uh, hindi na niya talaga mapigil ang sarili niya kasi ang uh, brain niya ang sinisira eh. Okay? Although kahit nasabihin nating uh, na rehab na yan, pero sana nga lang ah, magbago siya. Pero hindi rin eh. Kung ngayon pa lang ay ganyan na siya, meron na siyang addiction sa buhay niya, kailangan niyo nang bumutaw kasi hindi mo, hindi ka magiging masaya dyan darating at darating ang panahon kapag ang taong yan lalo na, ang boyfriend mo, ay wala siyang takot kay God. He will keep on repeating the same mistakes, the same ano ang uh, addiction niya. Kaya sabi ko nga, uh, you, you can never change the person. Okay, walang makakapagbago. Hindi mo mabago ang tao. Okay, only God can change a person, especially a man's heart. So, uh, kapag ganyan na, I strongly ano, suggest na just let go kung may addiction ang boyfriend mo. Now, maraming klaseng addiction, hindi lang sa drugs, okay? What if addiction sa porn? You know what porn is? Yung mga pumupunta sa website na may mga nag-sex uh, at hindi niya mabitawan ang uh, addiction niya sa porn alam mo, it's still an addiction. And uh, kapag ganyan ang boyfriend mo, that means to say that he doesn't uh, value and respect you. Kasi it's still a form of cheating. And uh, kapag nag, uh, although he's not uh, having sex with the model na sa video na yon, but still, in his mind, he's doing that. Di ba? Ginagawa niya yun sa isip niya, yung mga nakikita niya. And that's still a form of cheating kapag ang boyfriend mo ay, uh, ay, hindi naman eh, wala namang ginagawa eh. Talaga, ganyan talaga mga lalaki, eh, mahilig sa mga ganyan. No. <laughs> hindi lahat lalaki ng ganyan. Okay? But, ito, lagi kong sinasabi, hindi ako nagmamalinis. I was. I was viewing those. Okay? La- nanonood ako ng mga ganyan. Mga kabataan ko. Kasi syempre, eh, ano eh, uh, ah, nag-change yung uh, yung body mo, yung hormones mo tumataas and uh, wala kang uh, ibang way to uh, to let go of that urge and you do that. Eh, yun. Sabi ko nga sa inyo, hindi ako perfectong tao. Hindi ako malinis sa lalaki. Okay, I am not the best. I am not the ano most uh, straight na lalaki. But thank God for the grace na binigyan niya ako ng chance to change and he changed me. Okay? Kasi once you accepted or once you accept Christ in your life, you will be a new person. The old is gone and He will change you. Okay? Um, new creation kasi ang uh, point dyan kapag uh, inaccept mo ang isang uh, God. Like, of course, I'm talking about Jesus Christ. Si God and Jesus Christ, when I say that, is uh, He's the way to salvation. Mas, masave ka sa mga bagay ng mga pagkakasala mo. Okay? And uh, ulitin ko lang, uh, if anyone is in Christ, uh, the new creation has come. Okay? The old has gone and the new is here. It is very important na kailangan nyo itong uh, pag-iisipan. Okay? Na tayong mga tao, kailangan natin magbago. Okay, lahat tayo may pagkakamali, lahat tayo may pagkakasala, walang perfect na tao. Okay? Now, if uh, your boyfriend is still doing that, again, you cannot change him better yet, ang walang gagawin mo ay ipagdasal mo na lang taong yon for God to change him. At uh, kapag uh, dumating ang point, point na yon, ang punto na siya ay magtumanggap na kay God. Okay? Doon pa lang darating ang change, ang pagbabago niya sa buhay niya. Pero once na ang tao ay wala talagang relationship kay God, hindi hindi mo talaga mababawi yan. Hindi mo hindi mo talaga mababago ang taong yan. Okay? So, ang the best na lang yan, first, sabi ko mga mga dahilan kung paano mo kung kailangan mo ng i-break, then I suggest break. Let go. Kasi hindi ikaw ang solusyon sa pagbabago niya. Okay? Ang gagawin mo, let go of, of that person and you pray for that person. Okay? Wala siyang magiging uh, tipong uh, defense sa prayer mo. Okay? Kasi kapag sinabi mo, magbago ka, Itong dapat gawin mo. Itong dapat gawin natin. Lalalalala. Hindi. La, hindi mo yan magagawa. <laughs> Mas lalo pa niyang maiinis siya sa'yo at gagawin niya, iinisin ka pa niya. Gagawin pa niya yung mga bagay na kinakainis mo na gusto mong baguhin niya. Uh, so, ang the best yan ay uh, just let go. Okay? Pag-usapan niyo. Ano ba? Ganito. Sabi mo, eto na tayo mukhang uh, hindi magi hindi naging maganda ang uh, pagsama natin, hindi na healthy para sa atin, uh, nag-decide na ako na mag-let go. Okay? Ang uh, kailangan ko rin naman na uh, siyempre ang um, unahin yung uh, <laughs> yung yung ikakabuti mo, di ba? Kasi nga in the first place anong reason? Ba't ka papasok sa isang relationship kung masisira lang naman ang buhay mo? Kaya nga pumasok ka diyan para meron kayong complement sa bawat isa. Hindi yung masisira ka. Okay? So yun, kapag ginawa mo na yon, nag-let go ka na, then you Okay? You pray for that person. And let God change the person. Who knows? Someday, kung talagang bagong tao na siya, we'll never know. Only God knows. Malay mo, kailangan lang talagang mag-let go mo, ikaw, saka sa relationship, kasi kailangan niya magbago without you. Then, hindi natin alam, probably, kapag nagbago na siya, we'll never know. Second time yung pag-meet, uh, Maybe someday, not today, maybe in the future, makita kayo ulit. Bagong tao na siya. Then, you will be the best person para sa iyo. But, huwag mo nang isipin yon. Huwag ka nang uh, um, ah, mag-umasa, ah, uh, huwag ka nang mangarap pa. Kasi, doon pa lang, you stop na. And just uh, i-let go muna kay God. Kung kayo, kayo. Kung hindi, hindi. Okay? Kasi kung talagang kayo daw uh, uh, kung kayo kung talagang kayo daw kahit anong gawin mo, maging kayo. Pero kung hindi talaga kayo, kahit anong gawin mo, hindi talaga kayo, maging kayo. Nakuha yung point niyo. Uh, point ko dito. So, yun lang yon Okay? So, just kung narinig nyo itong mga 10 signs na to at nasa situation kayo ng ganyan, ikaw, start. Start thinking. Okay? Start na. And uh, kailangan mo ng uh, magdesis, mag-decide para sa sarili mo, para sa kabubuti mo. Hindi lang actually sa kabubuti mo eh, sa ikabubuti na rin niya. Kasi, alam mo ba, may mga uh, times na kapag uh, nawala ang isang bagay, doon niya na realize ang halaga ng isang bagay. Di kaya kailangan mo munang mawala para ma-realize niya na ikaw pala ay mahalaga sa kanya. Yun na lang isipin mo. Pero again, only God knows. So, kailangan mo talang ipagdasal ang tao yan. Okay, nakuha nyo ba? Sana na nagustuhan nyo. So, sampu yun. Kulitin ko lang yung mga kaka-join lang ha. Then, babasahin ko yung mga messages nyo dito. Mga signs na kailangan mo nang i-break si boyfriend. Number one, yung boyfriend mo ay active pa rin sa mga dating sites. Number two, si boyfriend ay hindi ka na tinitreat na priority sa buhay niya. Number three, si boyfriend ay uh, hindi ka na hindi na siya nagpapakita ah, uh, ng effort na special ka sa kanya. Number four, boyfriend mo ay walang plano o direction sa buhay. Number five, si boyfriend ay napaka-gastador o reckless sa kanyang pera. Number six, boyfriend ay nag-refuse ng makipag-commit sa iyo. Number seven, yung boyfriend mo hindi binavalue ang oras mo. Number eight, si boyfriend lagi pa rin nag-cheat iyo. Number nine, si boyfriend, napaka-possessive. Parang feeling niya pagmamayari kanya. Okay? Pagmamayari kanya. Number 10, si boyfriend ay may isang addiction sa kanyang buhay. Wow. Dami. Sampu yun. So sana, I just hope na wala yung boyfriend mo doon. So sampu yun. But sabi ko nga, kung meron doon, kasampu yung boyfriend mo, kailangan mo na talagang mag-decide Okay? So basahin ko lang yung mga messages niyo dito then uh, para naman mabigyan ng daan yung mga Wow, yung mga nandito sa atin. <laughs> Wow, thank you so much. Wait lang. Wait lang po ha. Ah. Ayan, okay lang ba kayo? Are we still good? Okay ba kayo dito? Ano oras na? It's 4.34 in the afternoon. And uh, mukhang maya-maya ng konti na dito na yung uh, uh, prinsipe ko. Baka kakatok na dito at uh, titignan niya na nag, uh, nag-show ako. <laughs> and yeah. Uh, hi Maria Pabli, Pabli, Pabalerica. Palabrica. Sorry ha, minumurder ko yung uh, apelido mo. Maria, kamusta ka? Nasa Italy, Italy siya. Um, mukha nabasa ko na to. Si Lots, uh, the wise girl. Kamusta ka? Nasaan ka ngayon, Lots? Tina ko nga. Uh, magandang topic to, DJ Ron, kasi karelate ng karamihan dito. O nga. Friday ngayon, sabi ni Rose. Ganda ng uh, smile. <laughs> Ito naman yung smile natin yan. Thank you so much, uh, Marilu. Uh, hina signal ko dito, di nakikita mukha mo. Mga comments lang nababasa ko. Ooh! Huwag mo nang intindihin ang mukha ko. Hindi naman siya importante. Ang importante yung, uh, yung message, okay? Yung content. Uh, sabi niya, Friday. Okay, Friday. Sabi ni Share Home. Okay, um, Friday din. sabi ni uh, kasi tinanong kanina kung Friday ngayon or uh, Thursday. Pakigreet mo ang belated happy birthday kay uh, Linda Alberto. Sabi ni Amy, or Ami Espinosa. Jane Red Rosas, hello po. God bless po, more, More power, teacher Ron. Uy, maraming salamat pala sa mga nag-share nito kanina, ha? And uh, kahit na matapos yung live, you, you can still share it, okay? Uh, kasi nandito naman yung uh, replay natin para mapanood naman ng iba. Then also, if you want to uh, see the yung pinaka-concise na uh, version nito, you can just go to YouTube kasi ipopost ko naman yun doon. Okay, tatanggalin ko na yung mga greetings. Okay? Hi, Ridge Around watching from Iloilo City. Uh, City. <laughs> Lumalabas yung pagka, uh, ano ko, um, regional accent ko. Uh, Janet uh, Tugado. Hi, Ridge Around. Uh, Sheka Juni Abdullah. Nice topic. Oliver Medina. Thank you for the like. And uh, first po ako DJ. Wow, thank you. Uh, Tet Azurin Gatabay. Marahay na hapon from Quezon City. So you're from Bicol then. Maraming salamat sa iyo, Tet. Elena Coronel or Colonel. Wow, <laughs> excellent. And uh, Annalie, uh, sabi niya dito, daytime, same time po tayo. Lodi break ko na, ko na boyfriend ko officially. Kasi naman, nag-trust ako, utos sa kanya. Pay who, uh, who's cost developer. Uh, developer ko, di niya binayad. Oh, okay. Ito na yung problema nito, no? ang pera. So, binayad. Uh, ah, 20,000 na wala sa akin. Buti pa, donate ko na lang. Sana sa hugs yung 10K. <laughs> Kung alam ko lang. <laughs> Ay, nakong buhay. Anyway, wala. Wala na yun. Wala na yun. Nandun na yun eh. So, just uh, let it go. Patawarin mo na yung boyfriend mo. Basta, uh, ang importante, wala ka ng connection sa kanya ngayon. Okay? Para kasi when you uh, when you forgive someone, uh, it's not uh, for yourself. I, for for him by the way. It's for yourself. Okay? Kasi uh, fini-free mo yung sarili mo sa pain, uh, sa sa lahat. Kasi di mo ma, mapatawad yung tao. But when you decide to um, forgive, ikaw naman yung lumalaya. Okay? So yun. Uh, hello, uh, Yeng Suarez. Hello po, ganda ng boss niyo po. Wow naman. Thank you so much. Uh, good morning. Sa ano pala sa, ano, sa Sheka, sa Kuwait. Love la. June Resonable. Hello po, DJ Ron, watching from Hong Kong. Kinakawin muna yung mga nandito sa taas. Um, Mary Ann, hi DJ Ron, pabati po yung pamangking ko. Birthday niya po ngayon, si Fiel Aldrey uh, Barangay Bakong, Hermosa, Bataan. Kamusta ka, uh, Phil Aldray? Happy birthday to you. At uh, sana marami pang birthdays ang dumating sa buhay mo. God bless you. Si uh, Christina Nicolas, hi Dijeron. Musta po? Namimiss ko na po yung mga advice mo. Dijeron, uh, pa-PM po ng address mo and to send some letters. Oh, by the way, uh, pagdating sa letters para, yung mga mahilig magsulat, okay, then like uh, saying thanks and uh, oh, anything or uh, like uh, padala mo sa akin yung uh, postcard anything that I can touch anything that I can read or uh, mahawakan ko gustong gusto ko yan then I could uh, post it dito sa likod so you can see it all the time whenever I go online Diba? gusto ko lang kasi yung merong nahawakan na parang ebidensya or not evidence but uh, it's like uh, something that I, I uh, could treasure na syempre pagdating ng panahon, tatanda tayo, then masasabi ko, wow naman, tapos may anak na ako, ito, oh, anak, ang tinan mo, may nagpadala sa akin nung kabataan ko. Oo, oh, oh, ganyan. Oh, ganyan. Ah, napaka, napaka ano ko, no? Kakaibang uh, hilig. Gusto ko lang kasi mag-treasure ng mga bagay-bagay. So, if you are uh, the person, that person na mahilig na mag kuti uh, kumbaga magpadala ng kung ano-ano, sige, padala ko yung address. Then, uh, uh, I could uh, post it and uh, padala niyo sa akin. Okie dokie. And si Elet Moral Balasa. Very nice. Thank you so much. Good afternoon po, uh, Ron. Uh, watching from uh, Jeddah KSA. More power sa Hugot Radio. Ganda po ng payo nyo. Nakaka-relate talaga ako. More power and God bless. God bless you too. Tignan natin, kumusta ba? Meron pa ba tayong ano? Ang signal? Kasi interrupted daw yung ano dito eh. Mm-hmm. And yes, good afternoon po, Teacher Ron. Um, waffle muncher. Puro sa reply na lang ako nakakapanood. Oh, okay lang yan. Sige, sa replay by the way. Okay lang po yan. At least uh, napanood mo pa rin yung uh, content na napaka-importante. One hour ahead po ang Japan. Ah, kaya pala. Okay, Sinimfa, hello, magandang hapon. Magandang hapon din sa iyo. Watching from Thailand. Sinimfa, nasa Thailand pala siya. Mm. The one Almorado. Villegas. Lodi, na-miss ko life mo. God bless you. Watching from Riyadh. Actually, what I'm uh, planning to do, um, kasi, di ba, eh, yung mga pre- previous uh, live ko, gabi tayo, super gabi, dito sa amin. Like uh, 11 p.m. or 12 midnight. Kasi iniisip ko ang um, yung mga taga uh, Middle East ay makahabol sila ng uh, wala silang work. But uh, now, I'm thinking na mag-live ako ng mga ganitong oras, like 3 p.m. in the afternoon, kasi ang plano ko rin kasi baguhin na yung sleeping habit ko kasi parang parang lagi akong natutulog na ng umaga. Ang uh, sabi ng doktor ko, kailangan ko alagaan yung sarili ko kasi baka magparta na naman yung uh, immune system ko at ayoko nang maulit-ulit yon kasi uh, munti ka na akong maik. Ik. <laughs> And uh, ito na kasi yung sinasabi kong uh, extension na hiningi ko kay God. At uh, kailangan ko itong alagaan, yung extension na yan. And lahat naman tayo, kailangan nating alagaan ang sarili natin, yung buhay natin, kasi ang body natin ay ang temple ng Holy Spirit. Kaya kailangan natin yung i-value. Okay? Hindi to talaga sa atin. Alright? Maricel Sarco, Dublin. Hello, Dijeron. Um, na-miss kita. Na-miss din kita. Wow. Ngayon lang ako ulit nakapag-tune in. Happy, super happy ako narinig ko na naman ang voice mo. Pa-shoutout naman sa boyfriend ko, si Mark Noel Season. I love you very much. Wow naman. Cute naman. Nakaka, nakakaingit. Okay, anyway, Mark Noel Season, mahal na mahal ka ni Maricel Sarco Dublin. Imagine, no? Oh, I'm uh, ini-imagine ko kung ikakasal kayong dalawa. Ang ganda ng ano, pangalan nyo. Mark loves Maricel. M M. M&M. Parang pagkain, parang parang chocolate na napaka-sweet. Kayong dalawa 'yon. <laughs> Masyadong ano yung wild imag- imagination ko ano. Ngayon, so anyway Marcel and Mark, God bless you sa inyong dalawa. Okay, si Marilu Kawaling, uh, La, Okay naman, DJ Ron. Okay, God bless. God bless you too. Uh, maybe I need to know that, sir. Yeah. So now you know, I just hope na you could uh, decide na kung ano ba talagang dapat gawin mo. Okay, si Salva Ribanal, thank you for the like. Hello, uh, good afternoon, DJ. First time ko to watch. Hi, Nifa. Kamusta ka? First time mo? Thank you so much. Okay, sana hindi lang ito ang last. Okay? At uh, marami pa tayong uh, panahon ng pagsasama, tayong lahat na nandito. Thank you so much. Si Fermina Lopez. Hi po sa mga anak ko, si Sarah Charles, CJ DJ ako, uh, ah, AC, sorry, and uh, si Jay. Ingat kayong lahat mga anak. Love, love kayo ni mama. Oh, mga anak, ah, love na love kayo ni mama nyo. Alagaan yung sarili nyo, mag-ala kayo mabuti kasi si mama ay nagtatrabaho malayo sa inyo. I believe malayo si mama sa inyo eh, kasi ito siya ngayon ay uh, mukhang namimiss kayo ni mama nyo. So, pakita nyo na ang um, sa ang pagmamahal nyo kay mama nyo sa paraan ng pagpapabuti uh, ng pag-aaral nyo. Okay. So, yun. Fermina Lopez, kamusta daw sa mga anak niya? Si Sarah Charles, CJ DJ, AC, and CJ. Wow, ang dami ah. Ang cute kayo ng maraming anak. Okay. So, anyway, Fermina, thank you so much. Okay, o Mahaba to. Um, at hindi nyo makita ang mukha ko. <laughs> <laughs> Sobrang haba. Mm, blessed day, DJ uh, Pastor Ron. O, oh, di ba? Bagay. <laughs> Pastor Ron. Right, tignan natin. Only God knows. Nakaka-bless sa mga message mo. Relate much. Uh, halos napanood ko na uh, ang mga videos mo. Wow, thank God. Okay, and uh, salamat sa Diyos. He gave you the wisdom and courage, courage to share His Word and sharing your life story to your listeners. Ikaw ay isang buhay na patotoo to those who are broken in heart and broken in spirit. At alam kong maraming nagpapalakas spiritually for sharing the Word of God sa programa mo. I hope sa lahat na nakikinig sa iyo mabuksan ang kanilang mga spiritual eyes. Keep up the good work. Be humble in the sight of God. Just continue what you started and God will continually or continually bless you and to Hugot radio the House of Restoration. Wow! You, wow! I love that. HR, House of Restoration. Para sa mga pusong uh, kasira, uh, kasira-sira at uh, kiwasak-wasak. Nood lang po ako ng mga videos ni DJ Ron. But most important, mga kahugot is to repent. Read the Bible and accept Jesus Christ as your Lord and Savior. That's the best and sweetest things you can do in your life. Uh, my forever kay God. Wow, totoo yan. Um, sobrang tama yan. Maraming salamat sa iyo, uh, Madela. Tama ba yung pangalan ko? Uh, pangalan na nandito mo? Binaliktad mo yung pangalan mo? Or ito ba talagang pangalan mo? Adilam. Ad- <laughs> wow. Anyway, so sobrang sobrang thankful ako at uh, na-appreciate mo yung mga videos na nandito. And yeah, tama yung sinabi niya na Uh, although it's uh, so nice to uh, hear nitong mga hugot-hugot natin dito, yung mga tips, but still the best uh, thing to do uh, in our life is to repent. Okay? Uh, mag-repent tayo ng mga sins natin for us to be restored. Sabi ko nga, once you repent and you ask for forgiveness and you accept God and uh, Jesus Christ uh, in, sa buhay mo, He will change you and will give you a new life. He will restore you. Okay? A new creation has come. Ikaw na yon yung bagong creation niya. The old is gone, wala na yung old mo, yung old self mo, wala na. Tapos na yon Pinatawad na yung mga pagkakasala mo. Okay? Then, kasama mo na siya starting today. So, kapag ganyan, and you think that uh, you really need, ano, um, parang uh, a savior and you cannot uh, save although yeah i'm i'm telling you na you really can't save yourself walang tayong kakayahan na i-save natin ang sarili natin by our, ano, yung sarili natin, okay? Kaya kailangan natin ng Savior. So, so, so sa tingin mo na kailangan mo talaga ganun ngayon at if nafe-feel mo na kailangan mo talaga ng tulong, it's just ano, simple prayer na sabihin mo, Lord God, um, I'm sorry for my sins. Um, patawaran mo ako sa mga pagkakasala ko in the past at uh, tulungan mo akong magbago at uh, pumasok ka sa buhay ko at uh, ikaw na magkontrol ng buhay ko magsimula ngayon hanggang sa nabubuhay ako. Ang um, pasok ka sa puso ko. Yun, sabihin mo lang yun. Uh, I accept you as your Lord and uh, Savior. Naniniwala ako na ikaw ang Diyos, ikaw ang uh, nabuhay ka. Uh, for me at uh, nagpa, uh, namatay ka for me at nabuhay ka liwat. Diba? Mga ganun. Yung mag i-declare mo yung uh, ano niya, um, yung kung sino talaga si God sa buhay mo. And once na nagawa mo yan, sa sarili mong salita, ha? And uh, you pray in your room, alone with God. Hindi yung nag-pray na nasa labas na kung sino-sino nakakapanood sa iyo. Do that uh, sincerely. Makikita mong pagbabago sa buhay mo at mararamdaman mo yan. Okay? At uh, masasabi mo na talagang hindi ka kulang-kulang. The term kulang-kulang, I mentioned that in the earlier ano, part of this video, hindi ka na kulang-kulang, kundi buo ka na dahil meron ng isang uh, entity which is si, si God talaga. Hindi tao ang makakapagbuo sa atin. Only God can complete us. Okay? Kapag na-feel mo na yun sa buhay mo, masasabi mo, wow, ang sarap ng buhay. Parang okay lang na wala akong boyfriend. Parang okay lang na hindi ako uh, into a relationship. Kumbaga, satisfied ka And uh, masasabi mo na kapag si God ay uh, ang dumating sa buhay ko, uh, alam kong buo ako. Kung may uh, ibibigay siya sa akin, then pasalamat ako sa Kanya. Kung hindi naman, pasalamat pa rin ako kasi alam kong uh, alam niya ang mas makakabuti sa akin. Baka hindi pa ito ang tamang panahon, kaya ako nasa ganitong sitwasyon. So yun, lagi mo lang iisipin na lahat ng bagay sa buhay natin ay si God ang nakakakaalam niyan yung ikakabuti mo. Hindi niya sa iyo ibibigay isang bagay na ikakasama mo. Kaya kapag siya talaga ang nagkontrol ng buhay mo, talagang masaya ang pakiramdam. Okay? Hindi ka naghahanap at hindi ka maghahanap. Na parang tipong may mga nababasa ko dito, eh, hey, ano na ako, DJ Ronnie, um, wala na ako sa kalendaryo. Ayoko naman mag, mag-isa sa buhay ko. Ayoko naman yung uh, wala akong asawa. Baka hindi na ako magkaanak. Ayan mawawala na yung mga ganyang mga um, worries mo sa buhay kapag si God na ang nagkukontrol ng buhay mo. Okay? So, thanks again ha. Bye for now. I'll see you again next time. Thanks so much. This is Ronaldo ng Hugot Radio. Always believe in love and keep the flame burning. God bless. See you next time. Bye.